นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยะมหังวัฏามิตังวเทหิอามะพันเต พุทธังสารนังคัจฉามิธรรมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิ ทุติยมปีพุทธังสระนังคัจฉามิทุติยมปีธรรมังสระนังคัจฉามิทุติยมปีสังฆังสระนังคัจฉามิตติยมปีพุทธังสระนังคัจฉามิตติยมปี ธรรมังสระนังคัจฉามิตติยมปีสังขังสระนังคัจฉามิ ติสารณะขมานังนิทิตังอามะพันเต บัดนี้การบรรพชาเป็นสามเณรสำเร็จลงเพียงเท่านี้ต่อแต่นี้ไปเพื่อพึงสมาทานสิกขาบทสิบประการ ว่าตามไปดังนี้ ปานาติปาตา เวรมณีอภินาทานา เวรมณีอะรัมมจริยา เวรมณี มุสาวาทาเวรมณี สุราเมรยะ มัชฌปมาตฐานา เวรมณีวิการโภชนา เวรมณีนัจจะขีตะวาปิตะวิสุกทัตนา เวรมณีมาราคันทะวิเรปนะธารณะมันดนะวิภูสนัทานา เวรมณีอุจจาสยะนะมหาสยนา เวรมณีชาตารูปะรัชตาปฏิกหนา เวรมณีอิมานิ ทัสสิกขาปทานิ สมาธิยามิอิมานิว่าสามจบ แล้วสามเณรกราบลงหนึ่งหน